Nee, omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Ten dag preek het hy uitgegaan en na een same plek toe vertrek. Die mense het om begin soek, en toe hulle by hom uitkom, het hulle om probeer beweeg om niet van hulle af weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkrijk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die synagoges van die Joodse land te preek.